Amintește-ți, blândă mamă, că-i din veci neauzit, ca sărmanul ce te cheamă să rămână părăsit. Nu o mamă, nu uita, că în această tristă vale nu sunt lacrimi, nu e jale ce nu șterge mâna ta. Bună mă nu uita!